Ēterā raidījums Filozofijas stunda gudrības sēdeklis. Slavēts Kristus, radio Marija. Mūžām slavēts. <laughs> radio Marija Latvija klausītāji, varbūt uzliec kādu foniņu. <laughs> Paldies, Agita. Tu klausies uh, filozofijas stundu, gudrības sēdeklis, un kopā ar tevi ēterā ir uh, profesora, filozofijas profesora, doktora. Arī. <laughs> Mārka Jopē, Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta pasniedzēja. Un uh, viņai nedaudz ar jautājumiem piepalīdzējušu es, Aija Avotiņa, un pie skaņu pults tepatās cieši mums blakus ir arī mūsu brīvprātīgā Agita. Labvakar jums vai labdien! jums eh, abām divām. Prieks klausītāji, ka varam būt ar tevi kopā šajā stundā un eh, ceram, ka kaut ko uzzināsiet jaunu. Viss eh, kaut ko no filozofijas, kas liks jūsu prātiem nedaudz pēdiņās čirkstēt. Tad par ko tad mēs runāsim šai raidījumā? Mēs turpināsim par Turpināsim apskatīt Jāņa Pāvila otrā grāmatu, kas jau ir iznākusi diezgan sen, vai ne Māra? 1997. gadā pārkāpjot uh, cerību slieksni, bet pārlapojot šo grāmatu, jāatzīst, ka uh, ir lietas, kas nav zaudējuši savu aktualitāti. Jā. Šķiet, ka nekas nav mainījies, kaut arī ir pagājuši, nu jau būs 20 gadi, vai ne? Jā. Jā, un tad uh, mēs izvēlējāmies uh, no šīs grāmatas piekto punktu. Un eh, tad eh, par ko tad vēlamies eh, pastāstīt, par ko Māra tad <laughs> vēlās šai raidījumā pastāstīt? Sekosim pāvest Jāņa Pāvila otrā domai, jo šajā, <clears throat> šajā nu, darbā, kas ir e, tad atbilds uz jautājumiem, ko uzdot Vittorio Messori, itālijas žurnālists, ir arī dažas nodaļas, kas daudz runā par Eiropas kultūras situāciju, par rietumu kultūras situāciju, par saknēm, tai nu, cilvēku situācijai, kāda izveidojusies mūsdienās, un par filozofijas uh, tā, tāds, varētu teikt, iestrādēm, kas ir uh, mainījušas kultūrā, nu, dažādas izpratnes vai ieviesušas jaunas izpratnes un kā kritiski uz tām skatīties. Jā, un skatoties šo piekto punktu, šeit ir minēts tāds jēdziens pozitīvistiskā domāšana. Pozitīvistiskais domāšanas veids mūsdienās vienmēr skan šis jēdziens domā pozitīvi, pozitīvi pozitīvā domāšana, bet pārunājot ar tevi pirms nu, raidījuma, tas gluži nav viens un tas pats. Jā, tas, ko sauc pozitīvi, pozitīvā domāšana, kā mākslīgi veids ar sevi psihotehnikas vingrinājums un piespiež sev domāt it kā tikai labo par kaut kādu situāciju neatkarīgi no realitātes, to arī sauc pozitīvā domāšana, bet tā ir, nu, tā dezotēriska prakse. Uh, bet pozitīvisms, par ko runā pāvests Jānis Pāvils II, Un ne tikai, bet arī vēlāk, nu vai tai pašā laikā Karnals Rācingers, vēlāk Benedikts 16. pat arī Pāvēs Francisks. Pozitīvisms ir noteikti filozofiskā domāšanas strāva, kas tā tāds eh, kļuva populāra vai tik iz, nu, radās vai kļuva populāra 19. gadsimta otrā pusē, kad Eiropā vai vispār rietumu kultūrā uh, pieņēmās spēkā sekularizācija, jeb attiešana no sakrālā, izrā, nu, tā tāds baznīcas pastums un kultūras nomalē, kur baznīca bija šīs Eiropas kultūras šūpuls bijusi, un pozitīvisms ir tātad vispirms filozofisks skatījums, kas saistās ar Ogista Konta vārdu, franču sociologu, kurš, nu, Viņš ir arī socioloģijas dibinātājs, taču viņš vairāk runā par sociālo fiziku. Viņam šķiet, ka ar tām pašām metodēm, kā dabas zinātnēs, var arī izpētīt nu, sabiedrības attīstību un cilvēku attiecības, kas, protams, ir pilnīgi aplam doma. Uh, mēs ļoti labi saprotam, ka tā ir humanitārās zinātnes un sociālās, tomēr viņam šķiet, ka tās dabas zinātņu panākumi ir tik iespaidīgi, ka ar to var izpētīt pilnīgi visu. Un pat Augusts Konts rada jaunu reliģiju, pozitīvismu, kas izplatās drusku Francijā, bet ļoti, ļoti daudz izplatās Brazīlijā, mm. kur ir joprojām pozitīvisma reliģijas tempļi. Ar to uh, pasakot, ka šis pozitīvisms ir superracionālisms, kas izsvītro reālo reliģiju, bet piedāvā, ka mēs tagad svinēsim uh, nu, imitēt, izmēdot teiksim, kristīgo ticību. Mēs svinēsim kalendāros svētkus un liturģiju. Bet kas arī kļūst par Nē, nu, par reliģiju, par to par reliģiju. Jā, bet tā ir viltus reliģija. Tā, tā, tas ir tieši atspoguļot to zinātnes kļūšanu par reliģiju un reliģijas iztumšanu, lai zinātni ieņemtu viņas vietu. Jā, un šis pozitīvisms, tātad ko, piemēram, nomaina baznīcas kalendāru ar, pa, nu, ar cilvēks izcilo ģēniju piemiņas dienu kalendāru, ja? Tad tas ir pilnīgs cilvēks sevis pielūksmes veids. Nu, tā Bet tālāk, ja tad, ja ejam tālāk par togīstu kontu un šo mēģinājumu ar pozitīvismu, ar tādu matemātisku, dabas zinātnisku domāšanu izspiest malā reliģija, arī humanitārās zinātnes – tad mēs redzam, ka tas ir kā domāšanas veids, kas uzskata, ka, nu, eksistē tikai tas, ko mēs varam sataustīt, sagaršot, sadzirdēt, ar acīm saredzēt, un, kā, <clears throat> un kāds bija piektais, uh, eh, saost, ja, mhm. piec maņa orgāni. Tātad <clears throat> tas ir pozitīvs zināšanas vajadzīgs. Uh, ko mēs nevaram tātad ar sajūtām uztvērt, ja, tas neeksistē. Nu, tādā tīro garu, kas ir Dievs, mēs ar tādām sajūtām uztvert nevaram, viņš neeksistē, mēs par to vispār neinteresējamies, uzskatām reliģiskos cilvēkus par pamuļķiem. Tas ir pozitīvs, mēs, mēs visu varam ap, aprēķināt. Un tāds domāšanas veids, uh, ja, eh, mainoties, viņš tomēr paliek līdz pat, eh, līdz pat mūsdienām. Tas viss ir pozitīvs, ka jūs dzirdat sakām, nu tikai 21. gadsimta pozitīvisms, ja, kas nav pozitīvs, viņš ir negatīvs, bet viņš saucās pozitīvisms. Tātad it kā tas pozitīvais ir vienīgi zinātnes fakti, kur tagad ir ieņēmusi tik tiešām arī reliģijas vietu, ja, mhm. tā teikt zinātne ir kļūst jau par reliģiju, jūs neticat zinātnei, tad jūs esat tumsoņi. Kāpēc man zinātnē ir jātic? Zinātnē ir jāspēj demonstrēt, parādīt, pārliecinoši, ka tur ir taisnība šim argumentam, nevis tam pretējam. Man nav jātic zinātnē. Es saprotu, tā valoda jau norāda, ka tā zinātne ir izspiedus reliģiju, ka viņa pati pretendē būt reliģija. Tas ir pozitīvisms, ka šī domāšana pretendē būt galvenā reliģija, ja īstās reliģijas vietā. Šī domāšana, ko es redzu, tikai tas eksistē, ko es eh, var saskaitīt tikai tas, mm, nu, ir kaut ko vērts. Tas ir pozitīvs, ja, kas maldina <laughs> to nosaukumu. Tu teici, ka tas veidojās E Eiropā, jā, 19. Nu, tā gadsim... iznāk Francijā, jā, augists konts, jā, 19. gadsim. Kas bija par uh, pamatu, lai tas varētu veidoties? Tas jau nerodās, ne no kā. Uh, dro, uh, droši vien jāatsaucas arī uz pāvest Jāna Pāvila otrā, kurš šai pašā grāmatā, pārkāpjot cerības lieksni, runā par to, ka jau sākot no 17. gadsimta notiek apzināta cīņa ar kristietību apzināta cīņa ar kristietību. Tieši tādus vārdus viņš lieto. Tātad eh, kristīgo baznīcu cenšas izspiest nu, kultūras nomelē, marginalizēt uh, un uh, attiecīgi nu, tas tā vienkārši nenotiek. Vienmēr vajag saprast, kā es arī studentiem saku, idejas, idejas. Vienmēr runāju par idejām, bet idejām ir organizatorisks spēks. Piemēram. Nu, ir vienmēr kaut kāda lobby, ir kādi bagātnieki, kas maksā par noteiktu ideju virzīšanu, ir kaut kādi politiski spēki, kurus interesē, nu, piemēram, kurus interesē Mārtiņa Lutera tā tāda neveiksmīgā uh, Nu, šī neveiksmīgā aizraušanās ar to, ka viņam šķiet, ka viņš nu pirmais ir atklājis kaut ko, ko viss, vai ne, teoloģija līdz šim viss 2000 gadus, ne, bet 1600 nebija atklājusi, ja, un kā viņš aizvien padziļināja šo plaisu ar Romas katoļu baznīcu, un tas bija ļoti izdevīgi, viņam maksāja, viņu uzturēja, e, tātad šie, teiksim, vācu, nu, kā to pateikt, grāfiņu, grāfistu, uh, uh, prinči vai kā, kā nu viņas tur sauca, lai nu, uzveidot politisku autonomiju un atrautos nu, no nu baznīcas. Jā, tas jau un, bija politika. Jā, jā, tieši tā, lai, lai tas sākās zemnieku kāri, kas tik viss nesākās. Tātad sakot, notika politiska Eiropas pārveida, maskējoties ar reliģisko tādu patos, kas nāca no Mārtiņa Lutera, par ko viņš pats beigās bija nelaimīgs. Jā? Ja? Iesim nelielā muzikālā pauzē. Muzikālā pauzē. Jā, lai ieskanās dziesmā, lai klausītājs var pārdomāt, un kas tad ir par dziesmu lūkšana visiem svētajiem? Un neparastā kārta to sarakstīs Lūdz Stapulnieks, un to es visu svēto dienu, un šī ir varbūt, nu, nu jā, jāsprot, ka tā nav baznīcas dziesma, tā ir autors sarakstīt dziesmu, kurš ir varbūt daudz, kam izgājis cauri dzīvē, un beig beigās atklājis sev, sev šo taku uh, uh, pie Dieva.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 O, ita visu bezcerīgo svētā, varbūt patiesi žēlīs glābiņš nāks. Pār dvēselēm no tevis izredzētā, un svētā Anna Jēzus vecumā lai mazdēls tavs no nelaimes mūs pestī. Cik dievnamu nav pasaulē tam celts, cik upuru nav laiku laikos nestī. Madonna del Carmina, svētulīgā, kas atvairā no likstām ikdienīgā, nāc drošinīgi mūsu mīlas eigonim, tik neļauj satrūkt ģimeniskām stīgām.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 Kaut patrons cūkā viņš un citiem lopiem Viena auga drošāk jutīsimies mēs, kā tik ar kādu svētu vīru kopā. Ak, eņģeli, mēs lūdzamies par tiem, kam hellīgi ir dzīve nodzīvotā. Lai viņš saulē tiem svētlaimība tiek lai paradīzē tiem ir vieta dotā. Mēs lūdzamies, mēs lūdzam ticībā, un lūdzam visi neticīgie vārdi. Bet, mīļais Dievs, mēs tikai pišķi vien, un vai ir vērts ar pīšļiem kaut ko darīt? Mēs lūdzamies, mēs lūdzam ticībā, un lūdzam visi neticīgie arī. Bet, mīļais Dievs, mēs tikai pīšļi vien, un vai ir vērts ar pīšļiem kaut ko darīt?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 gadsimta otrās puses, kad jau bija pietiekamā mērā tā sekularizācija attīstījusies, jeb tā nu, eh, pasaulīgošanā, ja kultūras, cilvēku dzīves pasaulīgošana bija attīstīta, tā arī tagad tas turpinās, nu, eh, kā viss ir ap aprēķināms, viss ir pataustāms un kas tāds nav, tas neeksistē. Jā, bet tad ir šis jautājums. Tomēr cilvēks vispirms pasauli izzina ar sajūtām, jā. ar juteklisko izziņu. Jā. jā, iziņu un uh, Dievu mēs arī nevaram aptaustīt, vai ne? Nu, jā, un tātad, ja mēs nevaram varēja. aptaustīt, jā, tā tad viņa nav. Ne? Nu, tā, tā, lūk, tas ir pozitīviskais domāšanas veids, kas nav nekas pozitīvs. Tad, kur Dievs ir? Dievs ir mūsu iekšējā pieredze, jo cilvēks ļoti labi var pārliecināties, ka ir lietas, kas ir reāls, bet nav redzams, arī nav aptaustāms viņa atmiņas. Es nerunāju par fotogrāfiem. Viņa atmiņas, viņas, satā, viņas sajūtas, viņa attieksme, viņa pārdzīvojumi. Tie nav sadaustām un tie ir ļoti reāli. Tad cilvēks uh, arī savā iekšējā pieredzē, ja viņš vērš savu šo intencionalitāti, šo nu, dvēseles spēju koncentrēt tādu kanālu, izziņas kanālu uz kaut ko šai gadījumā uz sevi, tad jautātu, tad Dievs atsauktos. Un viņš redz, ka Dievs ir klātesošs viņa dvēselē, vai ne? Bet eh, cilvēki bieži vien nu, vienkārši izvairās no šīs iekšējās pieredzes. Kādēļ baidās? Eh, baidās, es domāju, varbūt, kā teica arī kardināls Pujāts, baidās saprot, kā būs jāmaina dzīve. Nu, ka tas nav tā ah, tik vienkārši es tā kā ieslēdzu seriālu, ai, ziniet, es te, nu, esmu attiecībās ar Dievu. Nē, tas ir kaut kas konkrēts, konkrēts attiecības, kāds ir starp mīlošām personām, un Dievs ir visvarenais, kurš kaut ko, nu, dod iedvesmas, prasa kaut ko mainīt, ļauj, nu, tev ieraudzīt, katram no mums ieraudzīt šo savu, savus nepilnības, savus, nu, vājības, kas ir jāmaina, un, tiekties pēc mīlestības pilnības, un nu, cilvēks tā kā saprot, nojauš, ka tas būs grūti un nevēlas to. Klausoties tevi, es aizdomājos par kādu lietu, ka, man liekas, cilvēks tik, tik daudz enerģijas iegulda, lai pierādītu, ka Dieva nav lai izsvītrotu, manuprāt, viņu no savas jā, dzīves tam, lai veiktu tik daudz spēka tiek, jā, tiek ieguldīts. Lai veiktu Tāpēc. vārdarbību pašam pret sevi, jo cilvēkā ir ielikta šī, nu, var teikt, <laughs> labi, mūsdienīgi sakot, šī programma, filozofija teiks, apriorās, ja pirms pieredzes struktūras, reiz tu esi piedzims kā cilvēks, tevi ir ieliktas šīs alkas pēc dzīvā dieva, pēc piepildījuma, pēc laimes, pēc absolūtā nozīmē, ko dod vienīgi dzīvais dievs, pēc mīlestības, jo citādi dievs, nu, neaicinātu mūs sevi pielūgt un iegūt svētību, jo dievam tas nav vajadzīgs, tas ir vajadzīgs mums. Uh, un visas nav bijušas kultūras, nevienas tautas, nevienas kultūras, kur nebūtu bijusi reliģija. Tikai problēma ir, ka cilvēku šo iekšējo izjūtu par dievišķo, mm, ja viņiem nav atklāsmes, ja dievs viņiem nav to devis, vēl viņi nav satikuši misionārs, tad cilvēki – nu, to izliek savos iedomātos tēlos, kā piemēram Indijā 6000 dievības vai, nu, es nezinu, grieķu jocīgās dievības, ja, kas skraida polim kalnu, gāzdam visādas podas, ja, bet iekšējā šī, nu, šī vajadzība pēc Dieva ir paša Dieva mūsos ielikt. Tas nozīmē, ka cilvēks veic vardarbību pret sevi, pret savu dabu, jā, tāpēc viņam tik stipri un daudz ir jācīnās, Jo tas ir, nozīmē, ir jāapspiež pašam savu dābu, kas tiecas pēc kopības ar Dievu. Mēs pirms raidījuma runājām par to, ka kristietība ir dziļi antropoloģiska, vienkārši sakot, cilvēciska. Vai to var paskaidrot? Man liekas, nav neviena cita reliģija, ja tā drīkstētu teikt, vai ticība, kas tik ārkārtīgi pievērstos vai aicinātu cilvēku pašu pievērsties sev un vispār cilvēkus pievērsties uh, cits citam un dzīvē, nu, sabiedrībā, kopībā arī citam ar citu. Un tāpēc Jēzus saka, es nenācu, lai man kalpotu, jā. Es atnācu, lai es kalpotu. Tas ir, lai cilvēki bū, nu, būtu kopībā ar viņu. Tā ir tā integrāla antropoloģija, kā saka Jānis Pāvils II, jeb latviski sakot kopības antropoloģija ar Dievu. No tās izriet kopība, uh, ar citiem. Kopība vispirms pašam ar sevi, ja, lai nepazaudētu pats sevi. Uh, cilvēka uh, kristīgā ticība dara vienkārši to, lai cilvēks uh, Lai cilvēks dzīvot labāk, jā, viņš mm, parāda ceļu, parāda varbūt tās cilvēku cieņu un iespēju piecelties pēc kaut kāda kārtējā kritiena un atgūt šo cieņu, uh, palīdzēt citiem, mm, atrast eh, sevi kalpošanā citiem, un tādējādi Dievs priecājas, jo viņam tiešām ne, <laughs> viņam nevajag, lai viņam kalpo, viņ, viņš ir absolūti pilnība, bet cilvēkam vajag, lai viņš kalpot cits citam, lai, tā kā Levins saka, šis ebreja fenomenologs, kas dzimis Kaunjā, pēc tam dzīvoja Francijā, saka, uh, Viņš kādā vienā no pēdējām intervijām teica, ka Eiropā viss šis, ko sauc par svētumu, nāk no tā, nu kā Dievs uzrunā tevi otra cilvēka sejā, kas vēršas pie tevis. Piemēram, kas saka, nenogalini, kas saka, nu, mīli mani, kas saka, to visu, ko Dievs mums saka, mēs varam izlasīt katra cilvēka sejā, uh, kurš ir šajās grūtībās, vajadzībās un kura vajadzības mums ir jāliek, nu, pirmkārt uzmanības centrā. Tas ir veids, kā cilvēki kļūst svēti, jo Dievs viņus dara svētus, skatoties, kā viņi, nu, kalpo cits citam un uh, veicina šo cilvēciskumu. Tā ir tā lieta. Kristīgā antropoloģija, kristīgā ticība – nav nekas cits kā Dieva palīdzība cilvēkiem. Viss caur Dieva palīdzību cilvēkiem. Ja? Lai viņi atrastu paši sev, lai viņi būtu laimīgi, lai viņi palīdzētu citiem kļūt laimīgiem. Un tas arī viss. Atgriežoties pie šīs ten, uh, empiriskās pieredzes, ja? un kad mēs norunājām nu uh, par šo tēmu, ka cilvēks vispirms visu izzina ar jutekļiem. Bet Jānis Pāvils otrai šai grāmatā raksta, pats Dievs noteikti nav cilvēka empīriskās pieredzes priekšmets uz ko savā veidā arī norāda svētie raksti. Viņš tālāk Jā. raksta, ja Dievs ir izziņas priekšmets, tad kā atbilstoši māca gudrības grāmata un vēstule Romiešiem tas balstās uz redzamās pasaules pieredzi, kā arī uz paša cilvēka iekšējo pieredzi. Jā, mēs runājam par iekšējo pieredzi, jā, tātad ir divi veidi pieredzes, vien kā, ko mēs iegūstam un sajūtām no ārpasaules, un otra šī, nu, ko mēs saucam iekšējā dzīve, un 20. gadsimta filozofija, jo īpaši pateicoties fenomenoloģijai, <clears throat> un tās arī varbūt saistībai ar neosholastiku un līdz ar to ar, ar arī viduslaiku filozofiju, ar Akviņas tomu, ar Svēto Augustīnu un tā tālāk eh, viņa spēja runāt par to un padarīt reliģiju atkal par legālu filozofijas priekšmetu, tāpēc, ka viņi saka, nu, ir iekšējā pieredze, ir mistiskā pieredze, ir iekšējā reliģiskā pieredze, un tā ir tiesības būt. Tā ir cilvēka iekšējā pieredze. Tad uh, Dievs nu, nav empīriski izzināms. Un visa filozofija, godīgi sakot, man šķiet, sākot ar senajiem grieķiem, viņi meklē, kā piekļūt neredzamajai pasaulē, par kuru viņi nešaubās, ka tāda ir, nu, ejot no redzamās pasaules. Mm -hmm. Ejot no redzamās pasaules izziņas, izmantojot cilvēku prātu un domāšanu, virzoties iekšā neredzamajā pasaulē. Tāpēc grieķi prasa, kāpēc ir kaut kas, nevis nav nekā. Viņiem ir dažādas atbildes, ja? no, kādiem, no, no kāda viena elementa kaut kas veidojās tik dažādais pasaulē, un tad nāk klasiskā grieķu filozofija Plātons un sevišķi Aristotels, ja? kur jau ir ļoti skaidra tā schēma, tur vajadzīgs tikai šis pārgājiens, ko izdara akvīns toms, ka tas pirmcēlonis, pirms kura nav nekā, tas ir tās, ko mēs saucam par dievu, saka akvīnas toms, bet tā tad ar prātu un ar domāšanu mēs spējam saprast šo neredzamo pasauli. Tas ir praktiski filozofijas uzdevums vienmēr bijis. Tūlīt, eh, lai skan uh, nākamā dziesma, bet tad es uh, nolasīšu uh, vienu teikumu no Jāņa evaņģēlija pirmās nodaļas 18. panta. Dievu neviens nekad nav redzējis un arī ieraudzīt nevar. Nevar, bet cilvēka lielākās alkas ir redzēt Dievu. Un tā šī motīva dzīts cilvēks dodas izziņas ceļā zemes virsū, uh, bet visu laiku paliek tas lielais mērķis un nepiepildītība izziņas ceļā, līdz cilvēks ierauga Dievu vaigu vaigā mūžībā. Jā, mūsu nākamā dziesma, Jā, nākamā ir, dziesma. ir Ukraiņu dziesma, mūsu karoks ir kungs Dievs, viņš ir mūsu uzvara. Прапор наш Господь піднесе мою всі війні, стали руки наші важкі, піднесемо їх до Бога, лиш від нього перемога, він Господь війни і миру, сава, от володар військ. У земних духовних війнах переможець цвіт. Зимою гору, він вищий цього, перемога в ньому, прапор наш Господь, піднесемо його гору. він вищий цього, перемога в ньому, зір наш зло затьмарює скрізь, руки віри падають вниз піднесемо їх до Бога, лиш від нього перемога, з нами Бог в долинах смертних, з нами в вогняних печах, крізь тихії світу нас веде у небеса, з нами Бог в долинах смертних, з нами в вогняних печах, крізь тихії світу нас веде у небеса. Raidījuma filozofijas stunda gudrības sēdeklis kopā ar uh, um, filozofu Māru Kjopumu. Labdien visiem, kas tikai tagad ir ieslēguši mūsu radiostaciju un sāk mūs klausīties. Uh, tēma bija par pozitīvisma domāšanu, par empirisko pieredzi, vai mēs varam empiriski pierādīt, ka Dievs ir eksistējis, ja, un Var sakot, mūsu raidījumu būs iespējams noklausīties arī Radio Marija Latvija arhīvā. Bet tad... Uh, mēs runājām par to, ka Dievu neviens nav redzējis, vai ne? Jā. Bet uh, man uzreiz, nu, droši vien netradicionālais jautājums, bet Jēzus Kristu mēs taču redzējām, vai ne? Nu, uh, bija, uh, ah, babagam, nu, jā, mē, nu, mēs tūkstoši. neredzējām. Mēs neredzējām, bet es tā, nu, pra, nu, tā, nu, jā, tā vispār. Jā, labi, Pēters, Jānis, Jēkāps un, un vēl Vārds sakot, daudz. visi latvieši. <laughs> Jā, jau viss redzēja. Tātad noredz nu, te tā lieta, ka, teiksim, skatāmies no pretējā attīstiskā propaganda, to vien dara, kā centās iztēlot, ka tā nav bijusi vēsturiski personība, ka Jēzus ir izdomāts, ka tie ir, nu, tāds eh, savākts, eh, kā lai pasaka, ģeneralizēts, vispārināts tēls, uh, no tā, ka tajā laikā Jūdijā klīda da, apkārt daudz visā tādu klaņojušie filozofi, un, un tad romiešiem viņi nepatika, un viņi izpildīja to savu nāvesodu, sitot krustā, un tad no tā kristieši kaut kādu tur izdomāja, ka ir bijis kaut kāds kristis, var cikot, tā bija attīsma cīņa pret Kristus vēsturisko personu. Ļoti pret, mētiecīgi. Jā, un pret katru to, nu, kā lai pasaka, elementu, kāda augšām celšanās. Tur jau, diemžēl, arī protestants kā liberāls un pārstāvju 19. gadsimta vidū, ien, e, nu, e, tādu nepatīkamu akcentu ienes, saka, nu kā vēstur, uh, Viņš nerunā, ka vēl būtu kāds augšām cēlies. Ja? Tā, tā tas nevarēja būt. Nav bijis nekāda augšām celšanās. Ir absurds, ja tā tad iziet no cilvēku vēstures pieredzes, spriest par dievišķo realitāti. Nu, tāpēc jau tā bija dievišķā realitāte. Padomju attīstības teica, nē, nē, nē, tur <clears throat> tajās <clears throat> austrumu reliģijās Tur ir tie ozeris un kas viss, kuri viss tur augšām ceļ trešā dienā pēc kaut kā tur Un tas ir tēls vienkārši izmantots. Protams, ka tas viss ir muļķības, jā, ir reālā, nu kā ir reālās liecības, ir šis, ir jaunais evaņģis, ir mocekļu asins liecības, kur neviens cilvēks neies mirt, tāpēc vien, ka viņam galvā ir kaut kāda ideja par kaut kādu tēlu. Tas ir reāla dieva pieredze, par ko viņš iestājās, ko viņš aizstāv un ko viņš apliecina. Ja? Tā, tā ir tā atbilde. Tātad par to redzēšanu. Un, protams, arī ir tas varbūt privātās atklāsmes vai kas, bet tas jau nav galvenais. Tur uh, pāvests Benedikts 16. kad bija Fatimā, uh, Fatimā, bet es neatceros tieši kuros, kurā gadā, uh, Viņš eh, savā sprediķī arī teica tos vārdus, kad mēs, nu, šeit viņš uzrunāja klātsošos, ka mēs droši vien domājam, redz, cik labi tur Francišku un Žasīnta un Lucija šie bērni redzēja diomātu. Viņiem labi, jā, viņi te varēja ticēt, jā, kā saka. Un tādas idejas bieži vien izskan. Tad Bāves Bendikts 16. Eh, teica, bet Dievs jau ir klāt katram mums mūsu iekšējā pieredzē, jā, ja? Tieši viņš lietoja šo filozofisko terminu. Un citi atkal teologi saka, nu nē, nu nevajag aizrauties. Tas ir pilnīgi vienalga. Jā, mēs arī neesam apstuļu laikā dzīvojušie, mēs neesam bijuši šie, nu, tiešie notikumi liecinieki sauzdējai vai tam līdzīgi Fatimā. Mhm. Kāda nozīme? Ticība balstās uz to, ka tev ir personiskas attiecības Ticības. ar Dievu. Ar dzīvo, Viņš tev ir, e, kur ir, lūdzu pievērsies viņam, viņš ir līdzās tavai sirdī, viņš ir klātesošs tavā dvēselē, klātesošs, viņš nav tur iekšā ieslodzīts. Nu, nevaram lietot lokatīva jēdzienu, kur. Tā kā daži saka, mans dievs ir jūrā, vai mans dievs ir šai bērziņā. Nu nav viņš kur, viņš ir klātesošs šit visam kā absolūtais gars, tomāts metafizika. Jā, <laughs> tad um, klausoties tevī, Tad uh, aizdomājos, bet uh, Jānis Pāvils otrais raksta. Uh, viņš min patiesībā šīs trīs pieredzes – cilvēcisko pieredzi, morāls pieredzi un reliģijas pieredzi. Ja tu vari īsi Jā, tas ir trīs. Es domāju, pāvests šeit runā par tādu dinamiku cilvēku personas nobriešanā. Ikvienam cilvēkam ir cilvēciskā pieredze bez šaubām, kas nāk līdz ar gadiem, kas nāk no viņa dzīves, kas tā ir saucamā dzīves pieredze. Morālā pieredze varētu būt tā kā drusku augstākā, e, tā morālā pieredze balstās to, ka cilvēkam Dievs ir devis sirdsapziņu, un ik viens cilvēks patiesībā, nu, tā kā dzird šo balsi, kā māca mūsu katehisms, arī atsaucoties uz svēto kvintas tomu, uh, dzird šo balsi sevi, kas saka, dari labo, nedari ļauno, un kas tā kā ļauj saprast cilvēkam, kas ir labs, kas ļauns. Taču, protams, sirdsapziņas balss var nomākt, vai arī sirdsapziņas balss var nebūt ļoti precīza, jā, tāpēc viņa ir jākop, jāaudzina, nu, Eh, bet faktiski cilvēkam ir dota arī šī programma starp labo un ļauno izvēlēties. Mm -hmm. Un tad... Uh... Tad, uh, reliģiskais, jā. reliģiskais ir tas, ko mēs jau runājām, ka cilvēkam ir šī iekšējā programma ielikta, šī apriorā struktūra, pirms pieredzes struktūra, šī viņa esamībā, tādā nozīmē ne bioloģiskajā, bet viņa nu, dabā ierakstītā vajadzība pēc dzīvā Dievu, pielūgt un slavēt dzīvo Dievu. Un tā tāds varianti ir, vai nu cilvēks var veikt vārdarbību pret šo savu tieksmi milzīgi apkarojot to ar, eh, vai atkal apkārtējā sabiedrībā viņa, viņa veic šo vardarbību kā bija padomju ateistiskā režīmā, vai var izrādīt vienaldzību, vai arī var novirzīt sāņus. Cilvēks, ja piedzimst tomēr tādā kristīgā vidē, un, nu, nav, neiet pa to, nu, ģimene, nu, neļauj, nepalīdz viņam iet pa to, kristīgās ticības ceļu, tad viņš sāka novirzīt uz elku pielūksmi kā sportisti un tur dziedātāji un aktieri un tā tālāk, celebrities, kā saka amerikāņi, ja? Un tas nav slikti zināt šos cilvēkus un godināt par ieguldījumu sabiedrībā, bet nevar taču likt viņus dieva vietā. Jā, tad eh, Māra, mums ir jābeidz, bet eh, pēdējais jautājums. Nu, tad eh, tu minēji šīs dzīvās attiecības ar Dievu, kad mums ir jāiepazīst. Jā. Un tā ir vienīgā iespēja laikam, kā mēs viņu varam iepazīt. Ja? Bet kas tad ir tas ceļš? Kā tad nodibināt šīs dzīvās attiecības? Šīs dzīvās attiecības, tur <laughs> tas, ko... Es pat nezinu, vai tas ir filozofisks Nē, jautājums. tas ir, zini, kāpēc, tāpēc tas, ko... Tavā empiriskajā pieredzē. Manā empi... Tas, tas ir eh, jautājums, kam daži kristīgi domājuši filozofi ir pievērsušies, un īpaši, kad tu runāji par tām dažādajām cilvēciskajām pieredzēm, es atceros, es atceros, 19. Eh, gadsimta otrajā pusē Dānijā dzīvojušo filozofu un protestantu teologu Sērenu Kierkegoru, kurš jau toreiz bija norūpējies par savu līdzpilsoņu tādu remdenumu ticības jautājumos, un viņš aicināja, atbildot savu jautājumu, viņš teiktu, ir jālec, ir jāveic lēciens. Ot cilvēks saka, nē, es neticu, nekāds dievs nav, vai kaut ir jāveic absurda lēciens, pat ja tev liekas ne pozitīvistisks, ne matemātiski izskaidrots, bet šis sirds lēciens, kas ir pieredz 90. gadu sākumā, kad ļoti daudz cilvēku atgriezās baznīcā, nu, ka bija pat tādu gadījumu cil, nu, notiek dievkalpojums, ja, un cilvēks ieskrien baznīcā, nokrīt ceļos un kliedz kristiet mani, un tas tika izdarīts. Tagad tam ir jāgatavojas pieaugšiem cilvēkiem. Eh, cilvēkam faktiski ir jāsaka, Dievs, ja tu esi, parād man sevi. Kaut vai tās ir jāsaka, bet ir jāsaka. Nevar sēdēt un gaidīt, kad uh, Nu, es īsti nesaprotu, man tas dievs tā arī nav parādījies visu dzīvi. Viņš ir parādījis, viņš ir nemitīgi tev sūtījis ceļā cilvēks, viņš ir nemitīgi tev sagādājis situācijas, viņš tevi nemitīgi ir uzrunājis, bet tu esi izlicies, ka tu neko neredzi un nedzirdi. Pasaki viņam, dievs, ja tu esi, parādi man sevi. Un tas jāsaka varbūt arī mums, tādiem īsten ticīgajiem, ik pa laikam, uh, jo mēs tā aizmirstam varbūt tās, ka Dievs ir Dievs un mēs esam mēs. Jā, mums tad jābeidz. Paldies, Māra, par šo raidījumu. Tad lai skan pēdējā dziesma. Tā ir Lolits Ritmāns mūzika un Aleksandra Grīna teksts, tātad tā ir noslēguma dziesma kinofilmai Dvēseļu putens, tā ir lūkšana, dod mieru mūsu brāļiem, un atcerēsimies arī nāk tūlīt pēc visu svēto dienas, pēc visu dvēseļu dienas, nāk mūsu o, tāda lāčplēs diena, mūsu valsts svētku diena, un arī šai lūkšanā pieminēsim kričos Ukraiņas karājevs. Thank you. mm izskanēja raidījums Filozofijas stunda - gudrības sēdeklis. To vadīja filozofijas doktore Māra Kiope.